كلام الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Aziz müsəlmanlar, hamınıza, eləcə də özümə Allahdan qorxmağı və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və sələmin yolunu tutub getməyi nəsət edirəm. Yenə bu gözəl kitabın şərhinə davam edirik. Növbəti fəsil, 6-cı fəsil, valideynlərə etdiklərinin əvəzini vermək. 10-cu hədis Əbu Hureyra radiyallahu anh rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm demişdir. Övlad valideynin ona etdiklərinin əvəzini verə bilməz. Yalnız valideynini kölə ikən alıb azad etməsi müstəsnadır. Bu hədisi Muslim, Abu Davud, Tirmizi, İbn-i Macə və Əhməd rəvayət etmişdir. Bu hədis dəlildir ki, övlad valideyninə nə qədər yaxşılıq etsə də, valideyninin ona elədiklərinin əvəzini verə bilməz. Yalnız kölə edilmiş valideynini azad etməklə onun çəkdiyi əziyyətin əvəzini vermiş olur. 11-ci hədis Abu Burda radiyallahu anh rəvayət edir ki, bir gün mən İbn Ömərlə bir yerdə ikən Yəmənli bir kişinin öz anasını kürəyində daşıyaraq Kəbəni tavaf etdiyinin və belə dediyinin şahidi oldum. Doğrusu, anamın müti dəvəsiyəm, dəvə yorulsa da yorulan deyiləm. Təvaf əsnasında kişi ona yaxınlaşıb dedi, Ey İbni Umar, de görüm, anamın mənə elədiklərinin əvəzini verdinmi? İbni Umar dedi, Xeyr, bu elədiyin heç doğuş zamanı olan bir iniltini belə əvəz etmir. Sonra İbni Umar təvafına davam etdi. Kəbəni tavaf edib bitirən kimi İbrahim məqamına gəlib iki rükət namaz qıldı. Sonra dedi, Ey İbn Əbu Musa, həqiqətən qıldığın hər iki rükət namaz onlardan öncəki günahları silir. Bu əsəri Beyhəqi Şuab-ül İman əsərində rəvayət etmiş və Muhammed Nasrəddin Albani Səhih Ədəbül Mufrad əsərində onun səhih olduğunu demişdir. Burada Ravi xəbər verir ki, təvaf əsnasında kişi ona yaxınlaşıb dedi. Bu dəlildir ki, təvaf əsnasında danışmaq caizdir. Sual verir, elədiyinin və həmən əməlin, anasının çəkdiyi əziyyətin əvəzini verirmi? Burada həmin adam anasına yaxşılıq etməyə və beləliklə də vaxtı ilə anasının onu etdiyi yaxşılıqların əvəzini çıxmağa çalışır. Anasını kürəyində daşıyır tavaf edir onunla bərabər. Və ona elə gəlir ki, belə əziyyət çəkməklə anasının etdiyi yaxşılıqların əvəzini çıxa bilər. Lakin İbn Umar radiyallahu anh ona başa salır ki, bu heç bir iniltinin əvəzini vermir. Sonra sünnəyə görə tavaf etdikdən, yəni tavafı bitirdikdən sonra iki rükət namaz qılınır. Bu xüsusda da Uca Allah Quran-ı Kerimdə Bəqərə surəsinin 125-ci ayəsində buyurur ki, İbrahimin dayandığı yeri namazgah edin. Bu da sünnədir. Və Əbu Burda məşhur sahabə Əbu Musanın oğludur, radiyallahu anh. Və İbn-i Umar radiyallahu anhına burada ona deyəndə ki, iki rükət namaz qılınır öncəki günahları silir. Dəlildir ki, namaz günahlar üçün kəffarədir. Namaz qılmaq günahlar üçün kəffarədir. Bu xüsusda da ayrıca bir hədis rəvayət edilib. Həmin hədisdə Abdullah ibn Məsud radiyallahu anh rəvayət edir ki, bir nəfər Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin yanına gəlib, naməhrəm bir qadını öpdüyünü ona xəbər verdi və bunun nə dərəcədə günah olduğunu öyrənmək istədi. Onda uca Allah bu ayəni nazil etdi. Gündüzün iki başında, əvvəlində və axırında və gecənin bəzi saatlarında namaz qıl. Həqiqətən, yaxşı işlər pis əməlləri silib aparır. Adam soruşdu, ey Allahın elçisi, bu hökm yalnız mənə aiddir. Peyğəmbər s.a.v. buyurdu, bu, ümmətimdən olan hər kəsə aiddir hədisi Buxari rəvayət etmişdir. 12-ci hədis Əqilin azad etdiyi köləsi Əbu Murra rəvayət edir ki, Mərvan bəzən Əbu Hureyranı başçı təyin edərdi. O zaman Əbu Hureyra Zülhuleyfədəykən anası bir evdə, özü isə ayrı bir evdə qalırdı. Əbu Hureyra evindən çıxdığı zaman anasının qapısı önündə dayanıb deyərdi. Sənə salam olsun, anacan. Allahın mərhəməti və onun bərəkəti sənə yetişsin. Anası da ona, sənə də salam olsun, ay oğul. Allahın mərhəməti və onun bərəkəti sənə də yetişsin, deyərdi. Sonra o deyərdi, məni körpəliyimdən tərbiyə edib bəslədiyin kimi Allah da sənə rəhm etsin. Anası da ona, sən mənə qocalığın ən düşkün çağında qayğı göstərdiyin kimi Allah da sənə rəhm etsin deyərdi. Sonra Abu Hüreyrə evinə qayıtdıqda bunları eyni ilə təkrar edərdi. Şeyx Muhammed Nasrəddin Albani Daif Ədəbül Mufrad əsərində bu əsərin isnadının zəif olduğunu demişdir. Hədisin isnadında keçən Səid ibn Əbu Hiləl sonradan hafizəsi qarışmış ravilərdəndir. Bu səbəbdən bu isnad zəif hesab edilir. Lakin qeyd etmək lazımdır ki, 14-cü rəvayət bu rəvayətin mətnini qüvvətləndirir. O haqda danışacaq. Mərvan İbn Həkəm miladi tarixi ilə 661-ci ildə Mədinənin əmiri təyin edilmişdir. Hədisdə Zulhüleyfə deyilən bir yerin adı çəkilir. Bu da Mədinə şəhərinin 10 kilometrliyində yerləşən bir yerin adıdır. Zülhüleyfə Mədinə istiqamətindən həc və ya ümrə ziyarətinə gələn insanların miqatı, yəni ziyarət üçün niyyət edəcəkləri yerdir. Salam vermək barədə Uca Allah Quran-ı Kerimdə buyurur, Biri sizinlə salamlaşdığı zaman siz onun salamını daha böyük ehtiramla alın və ya verilən salamı olduğu kimi qaytarın. Ən-Nisa surəsi 86-cı ayə. Həmsinin hədislərin birində Abu Hureyra radiyallahu anh rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm demişdir. Allah Adəmi boyu 60 ərək uzunluğunda yaratdı. Sonra buyurdu, get oradakı mələklərə salam ver və dinlə gör sənin salamını necə alacaqlar. Çünki bu həm sənin, həm də sənin zürriyyətinin salamıdır. Adəm onlara əssəlamu aleykum dedi. Onlar da əssəlamu aleykə və rəhmətullah deyib buna və rəhmətullah kəlməsini əlavə etdilər. Digər bir hədisdə İmran ibn Hüseyin radiyallahu anh rəvayət etmişdir ki, bir nəfər Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanına gəlib əssəlamu aleykum dedi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu adam 10 savab qazandı deyə. Sonra başqa birisi gəlib Əssəlamu aleykum və rəhmətullah dedi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu adam 20 savab qazandı dedi. Sonra da başqa birisi gəlib Əssəlamu aleykum və rəhmətullahi və barakatuhu dedi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu adam 30 savab qazandı dedi. Birinci hədis Buxari, ikincisini isə Termizi, Əbu Davud və digərləri rəvayət etmişdir. Hədislərdən aydın olur ki, salamı ya olduğu kimi almaq, ya da əlavə olaraq rəhmətullah və barakatuh deyərək daha gözəl tərzdə cavab vermək gərəkdir. Abu Hureyranın anası üçün etdiyi dua məni körpəliyimdən tərbiyə edib bəslədiyin kimi Allah da sənə rəhm etsin duası Qurani kərimdə öz təsdiqini tapmışdır. Allah subhanətələ buyurur, Rəbbin yalnız ona ibadət etməyi və ata-ana ilə yaxşı davranmağı buyurmuşdur. Əgər onların biri və hər ikisi sənin yanında qocalıq yaşına dolarsa, onlara uf belə demə, üstlərinə qışqırma və onlara xoş söz söylə. Onların hər ikisinə rəhm edərək təvazökarlıq qadandının altına al və Ey Rəbbim, onlar məni körpəliyimdə tərbiyə edib böyütdükləri kimi sən də onlara rəhm etdi. Əl-İsra surəsi 23-24-cü ayələr 13-cü hədis Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma demişdir. Bir nəfər ata-anasını gözü yaşlı qoyub Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin yanına hicrət etdi ki, cihada yetmək üçün ona beyyət etsin. Peyğəmbər s.a.v. buyurdu, valideynlərinin yanına qayıt. Necə onları ağlatmısansa, eləcə də onları güldür. Bu hədisə Abu Davud, Nəsai, Əhməd rəvayət etmiş və Muhammed Nasırəddin Albani Səhi Ədəbül Mufrad əsərində onun səhi olduğunu demişdir. Abdullah ibn Amr Əbu Abdurrahman Abdullah ibn Amr ibn-i As Əs-Səhmi Əl-Quraşi radiyallahu anhına Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin az yaşlı sahabələrindəndir. Hədisdə cihada getmək üçün deyilir. İmam İbn Macənin sünə nəzərində nəql etdiyi hədisdə deyilir ki, həmin adam Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanına gəlib demişdir. Ya Rasulullah, gəlmişəm Allahın üzünü diləyərək ahirəti qazanmaq məqsədi ilə səninlə birlikdə cihad edim. Beyyət etmək də aydındır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin dəvətini qəbul edərək ona tabe və sadiq olma deməkdir. Diqqət edin. Burada Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm uzaq bir yol qət etmiş, Allah rizasını qazanmaq üçün hicrət etmiş və nəhayət Allah yolunda cihada çıxmaq istəyən kimsəni geri qaytarır. Digər bir hədisdə rəvayət edilir ki, Cəhəmə radiyallahu anhu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin yanına gəlib deyir, Ya Rasulullah, mən Allah yolunda vuruşmaq istəyirəm. Gəlmişəm səndən məsləhət alım. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm ondan, anan sağdırmı deyə soruşur. Cəhəmə, bəli deyə cavab verdikdə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ona belə buyurur. Onun yanında qal. Çünki cənnət onun ayağı altındadır. Hədisi Nəsai rəvayət edib və Şeyx Albani tərğib və tərhib əsərində onun səhih olduğunu buyurur. Bu hədislər valideyn haqqının nə dərəcədə böyük olduğunu bir daha sübuta yetirir. Demək, valideynləri sevindirmək, onların xətrinə dəyməmək vacib əməllərdəndir. Lakin xüsusilə vurğulamaq lazımdır ki, bu hökm xəlifə tərəfindən təyin olunmuş, fardu ayin sayılan cihada aid deyil. Xattabi rahiməhullah bu hədisi izah edərkən demişdir. Əgər söhbət fardu kifayə sayılan cihaddan, müsəlmanların bəzisinə vacib buyurulmuş döyüşdən gedirsə, əlbəttə ki, belə bir cihada yetmək istəyən müsəlman öz valideynindən izin almalıdır. Təyin olunmuş fardu ayın cihadı üçün isə izin almağa gərək yoxdur. Bu xüsusda uca Allah buyurur. Ey iman gətirənlər! Sizə nə olub ki, Allah yolunda döyüşə çıxın deyildikdə, yerinizdə qaxılıb qalırsınız. Olmaya ahirətdən daha çox dünya həyatından razısınız. Halbuki, dünya həyatının keçici zövqü ahirətlə müqayisədə çox dəyərsiz bir şeydir. Digər ayədə Allah s.ə. buyurur, Sizə yüngül gəlsə də, ağır gəlsə də döyüşə çıxın malınız və canınızla Allah yolunda cihad edin. Biləsiniz ki, bu sizin üçün daha xeyirlidir. Hədislərin birində Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm belə buyurmuşdur. Əgər sizi cihada çağırsalar, tələsin. Hədisi Buxar rəvat edir. Bu fəsildəki hədisdən o da aydın olur ki, adam elm almaq üçün, alış-verişlə məşğul olmaq və s. bu kimi xeyir əldə etmək üçün səfərə çıxmaq istədiyi zaman valideynləri ilə məsləhətləşməli, onlardan izin almalıdır. Məşhur hədis alimi Bundər Rahiməhullah demişdir, mən elm almaq üçün səfərə çıxmaq istədim, lakin anam buna razılıq vermədi. Mən anama itaət etdim, əvəzində Allah mənə bu elmi əta etdi. Siyar Aləm-ül Nübələ əsərində rəvad edilir bu əsər. 14-cü hədis Umuhani bint Əbu Talib radiyallahu anhın azad etdiyi köləsi Əbu Murra rəvayət edir ki, bir dəfə mən Əbu Hureyra ilə birgə onun Əqiq vadisindəki yaşadığı yerə gəldim. Əbu Hureyra yaşadığı yerə gəlib çatdıqda uca səslə çağırıb dedi, sənə salam olsun, anacan, Allahın mərhəməti və onun bərəkəti sənə yetişsin. Anası da ona, sənə də salam olsun. Allahın mərhəməti və onun bərəkəti sənə də yetişsin deyə cavab verdi. Sonra o dedi, məni körpəliyimdən tərbiyə edib bəslədiyin kimi, Allah da sənə rəhm etsin. Anası da belə cavab verdi. Oğlum, sən mənə qocalığın ən düşkün çağında qayğı göstərdiyin kimi, Allah da səni xeyirlə mükafatlandırsın və səndən razı qalsın. Musa dedi, Əbu Hureyranın adı Abdullah ibn Amr idi. Muhammed Nasrəddin Albani rahiməhullah Səhih Ədəbil Mufrad əsərində bu əsərin isnadının həsən olduğunu demişdir. Bayaq dediyim əsərdir ki, əvvəlki hədisi mötəbər olduğunu təsdiqləyir. Ummuhani bint Əbu Talib İbn Abdülmuttalib Əl-Həşimiyyə Əl-Məkki radiyallahu anh Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin əmisi qızı həm də Əli və Cəfərin radiyallahu anhmanın doğma bazı, bazılarıdır. Doğma bazılarıdır. Ummu Hani onun kuniyəsidir. Yəni Haninin anası. Hani də onun dörd övladından birinin adıdır. Qadının adı isə Fəxətə və ya Hinddir. Ummu Hani radiyallahu anh İslam dinini Məkkənin fəthi günü qəbul etmişdir. Bu əsərdə əqiq vadisi deyildikdə Zulhuleyfə nəzərdə tutulur. Bu xüsusda rəvayət edilmiş hədistə Ömər ibn Xattab radiyallahu anh demişdir. Mən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin əqiq vadisində belə dediyini eşitdim. Bu gecə Rəbbimdən bir elçi mənim yanıma gəlib dedi. Bu mübarək vadidə namaz qıl və umrətən fi həccətin, ümrə ilə bərabər həcc ziyarətini yerinə yetirməyi niyyət etdim deyə hədisi Buxari rəvayət edib. Digər bir hədisdə isə İbn Umar radiyallahu anhına rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Zulhuleyfədəki vadidə dayanarkən yuxuda ona sən mübarək vadidəsən deyilmişdir. Bu hədisi də Buxari rəvayət etmişdir. 7-ci fəsil Valideynlərin üzünə ağ olmaq 15-ci hədis Əbu Bakra radiyallahu anh rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm sahabələrindən sizə böyük günahların ən böyüyü barədə xəbər verinmi? deyə üç kərə soruşdu. Sahabələr, bəli, ya Rasulullah, deyə cavab verdikdə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurdu, Allaha şərik qoşmaq və valideynlərin üzünə ağ olmaqdır. Bunu deyəndə o söykənmişdi. Sonra qalxıb oturdu və yalan söz danışmaqdır, dedi. O bunu dalbadal o qədər təkrar etdi ki, biz biri-birimizə nə olaydı, susaydı, dedik. Bu hədisi Buxari, Muslim, Tirmizi və Əhməd rəvayət etmişdir. Hədisin ravisi Əbu Bakra Nufey İbn Hərif Əs-Səqəfi Ət-Taifi radiyallahu anh Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin məşhur sahabəsidir. Burada Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm böyük günahların ən böyüyü deyir. İbn Abbas radiyallahu anhümə demişdir. Böyük günah deyildikdə o günahlar qəst edilir ki, Allah onları edənlərin cəhənnəmə düşəcəyini xəbər vermiş, yaxud onlara qəzəbi tutmuş, yaxud onları lənətləmiş, yaxud da onlara əzab vermişdir. İbn Teymiyyə, rahiməhullah, İbn Abbas radiyallahu anhının bu sözünü əsas götürərək böyük günaha belə tərif vermişdir. Bəndəni Allahın lənətinə məruz qoyan, yaxud onun qəzəbinə düçar edən, yaxud cəhənnəm oduna sürükləyən, yaxud da dünyada ikən cəzaya məhkum edilməsinə səbəb olan hər bir günah. İslam alimləri bu günahları beş qismə bölmüşlər. Birincisi, o günah ki, Peyğəmbər s.a.v. onu edənə lənət oxumuşdur. Məsələn, müsəlmanın malını mənimsəmək, ölü üçün vayşivən salıb ağlamaq, rüşvət vermək, rüşvət almaq və s. Və ya o günah ki, şəriət tərəfindən onu edənə bu dünyada cəza təyin edilmişdir. Məsələn, zina etmək, şərab içmək, oğurluq etmək və s. Və ya o günah ki, onu edənə axirət günü şiddətli cəza veriləcəkdir. Məsələn, sələm yemək, zəkat verməmək və s. Və ya o günah ki, imanın aradan qalxmasına gətirib çıxarır. Məsələn, biriniz özü üçün istədiyini müsəlman qardaşı üçün istəmədikcə iman etmiş olmaz kimi və s. Ya da o günah ki, onu edən cənnətə girməyəcəkdir. Məsələn, dedikodu yayan cənnətə girməz kimi və s. Əcmul Fətava 11-ci cild 657-ci səhifə Bu hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin böyük günahlar sözündən aydın olur ki, günahların kiçiyi də vardır. Demək, günahlar iki qismə bölünür. Böyük və kiçik günahlar. Uca Allah bu xüsusda buyurur hər kəsin kitabı qarşısına qoyulacaq və sən günahkarların orada yazılmış olanlardan qorxduqlarını görəcəksən. Onlar deyəcəklər, vay halımıza, bu necə bir kitab imiş? O nə bir kiçik, nə də bir böyük günahı buraxmadan hamısını sayıb yazmışdır. Kəhs surəsi 49-cu ayə. Başqa bir ayədə Ucallah buyurur, Onların etdiyi hər şey əməllərinin yazıldığı kitablarındadır. Hər bir kiçik və böyük əməl yazılmışdır. Əl-Qəmər surəsi 52 və 53-cü ayələr. Hər bir müsəlman böyük günahlara öyrənməlidir ki, onlardan çəkinə bilsin. Yoxsa bəziləri özləri də bilmədən böyük bir günaha batır, hətta bəzən küfrə yol verir və bu əməlin onlara savab qazandıracağını güman edirlər. Lakin özləri də hiss etmədən əməllərini puç edirlər. Uca Allah belələri barədə buyurur. De, sizə əməlləri baxımından ən çox ziyana uğrayanlar barəsində xəbər verinmi? O kəslər haqqında ki, onların dünya həyatındakı səyləri boşa çıxmışdır. Çünki onlar özlüyündə yaxşı işlər gördükləri gümanında idilər. Onlar Rəbbinin ayələrini və onunla qarşılaşacaqlarını inkar edən, buna görə də bütün əməlləri boşa çıxan kimsələrdir. Odur ki, qiyamət günü biz onlara əhəmiyyət verməyəcəyik. Kəhv surəsi 103, 104, 105-ci ayələr. Qədimdə alimlər deyərdilər, nədən çəkinəcəyini bilməyən kəs, günahlardan necə çəkinə bilər? Demək, günahdan çəkinmək üçün nəyin günah olduğunu bilmək gərəkdir. İndiyədək alimlər böyük günahlardan bəhs edən neçə-neçə əsərlər yazmışlar ki, bunların ən dəyərlisi İmam Zəhəbinin Böyük Günahlar kitabıdır. Burada Peyğəmbər s.a.v. Allaha şəriş qoşmağın ən böyük günah olduğunu xəbər verir. Həqiqətən də bu belədir. Uca Allah bu xüsusda Quran-ı kərimdə buyurur, Həqiqətən, Allaha şərik qoşmaq böyük zülümdür. Digər ayədə buyurur, Həqiqətən də Allaha şərik qoşan kimsəyə Allah cənnəti haram etmişdir və onun sığınacağı yer oddur. Zalimlara kömək edən olmayacaqdır. Abdullah ibn Məsud radiyallahu anh rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm demişdir, kim Allaha şərik qoşub ölərsə, cəhənnəmə girər. Hədisi Buxari rəvayət edilmişdir. Bayaq eşitdiniz, hədisdə deyilir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm söykənmişdi. Bu da dəlildir ki, söykənmiş halda nəsiyyət etmək, hədis danışmaq caizdir. Ədəbsizlik sayılmır. Sonra hədisdə yalan söz danışmaqdır, deyir. İmam Muslim öz səhihində Əbu Bakrədən radiyallahu anhadan rəvayət etdiyi hədisdə deyilir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm yalandan şahidlik etməkdir yaxud yalan danışmaqdır demişdir. İmam Zəhəbi Böyük Günahlar kitabında bu günahı açıqlayarkən demişdir. Yalan sözdən çəkinmək xüsusunda Uca Allah belə buyurur. Elə isə murdar bütlərdən uzaq olun yalan sözlərdən də çəkinin. Həd surəsi 30-cu ayə. Yalan yerə şahidlik edən şəxs böyük günah etmiş olur. Birincisi, yalan danışır və iftira yaxır. Uca Allah da bu xüsusda buyurur. Həqiqətən, Allah həddi aşanı, yalançını doğru yola yönətməz. Qafir surəsi 28-ci ayə. İkincisi isə, yalanlan şahidlik etdiyi şəxsə qarşı zülm etmiş olur. Üçüncüsü, yalandan lehinə şahidlik etdiyi şəxsə haram mal verməklə cəhənnəmə getməsini təmin edir. Zülm etmiş olur. Dördüncüsü, Allahın haram buyurduğu əməli mübah saymaqla əleyhinə şahidlik etdiyi adamın malından, qanından və namusundan ayırmış olur. Yalan danışmağın pis aqibəti barədə isə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm belə buyurmuşdur. Doğruluq adamı yaxşı işlər görməyə yönəldir. Yaxşı işlər isə adamı cənnətə aparır. Həqiqətən də adam o qədər doğru danışır ki, nəhayət Allah yanında doğru danışanlardan sayılır. Yalan isə adamı günah işlərə yönəldir. Günah işlər də adamı cəhənnəmə aparır. Həqiqətən adam o qədər yalan danışır ki, axırda Allah yanında yalancı sayılır. Hədisi Buxari rəvayət etmişdir. Həmsinin bu hədisdə sahabə nə olaydı, susaydı deyir. Bunu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə etiraz olaraq demir. Xeyr, onlar Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin halına acıdıqlarından və o həyəcanlanmasın deyə belə dedilər. 16-cı hədis Muğir ibn Şöbənin katibi Varrad rəvayət edir ki, Muaviyə Muğiraya belə bir məktub yazdı. Mənə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən eşitdiyin hədislərdən birini yaz. Muğira mənə diktə etdi, mən də bu əllərimlə yazdım. Həqiqətən, mən onun çox sual verməyi, var dövləti israf etməyi və çox və söz gəzdirməyi qadağan etdiyini eşitdim. Bu hədisi Buxari, Muslim və Əhməd rəvayət etmişdir. İmam Buxari eyni hədisi öz səhihində tam şəkildə rəvayət etmişdir. Hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm belə buyurmuşdur. Allah sizlərə anaların üzünə ağ olmağı, qız uşaqlarını diri-diri yerə gömməyi, borcu qaytarmaqdan boyun qaçırmağı və ver deyərək haqqınız olmayan bir şeyi tələb etməyi qadağan etmişdir. Ha belə söz gəzdirməyinizi, çox sual verməyinizi və var dövləti israf etməyinizi xoşlamır. Buxarinin bu rəvayəti göstərir ki, bu hədis bu fəsilə aiddir. Valideynin üzünə ağ olmaq. Təhsə bu hədislə kifayətlənsək, hədisin fəsilə nə aidiyyəti olduğunu bilməyəcəyik. Hədisin tamamı valideyn üzünə ağ olmağa dəlalət edir. Muğir ibn Şöbə Əbu isə Muğir ibn Şöbə ibn Əbu Amir radiyallahu anh Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin sahabəsidir. Hicrətin 50-ci ilində 70 yaşında vəfat etmişdir. Muaviyə Əbu Abdurrahman Muaviyə ibn Əbu Sufyan ibn Səxr ibn Hərb Əl-Əməvi Əl-Quraşi O da Peyğəmbər s.ə.v-in məşhur sahabəsidir. Burada Muğir ibn Şöbə radiyallahu anhın mən onun deyəndə Peyğəmbər s.ə.v-i qəst edir. Qadağan edilmişdir deyildikdə heç bir zərurət olmadan yersiz sual vermək nəzərdə tutulur. Yoxsa ki, elmi öyrənmək məqsədi ilə sual vermək caizdir. Haqqı öyrənmək üçün. Bunda bir qəbahət yoxdur. Uca Allah buyurur ki, əgər bilmirsinizsə, zikr əhlindən soruşun. Sual verməyin özü bəyənilən əməllərdəndir. Həmsinin hədistə var dövləti israf etmək deyilir. Bu xüsusda da Allah s.ə.v buyurur ki, yeyin için, rahatlığın üçün, dünyadan zövq almaq üçün istədiyin qədər ye, iç. Yeyin için, lakin israf etməyin. Şübhəsiz ki, Allah israf edənləri sevmir. Digər ayədə buyurur, qohum əqrabaya da, yoxsula da, müsafirə də haqqını ver. Söhbət zəkatdan, sədəqədən gedir. Lakin malını lazım olmayan yerə sərf etmə. Hətta zəkat sədəqə verdikdə belə israf etmək olmaz. Həqiqətən israfçılar şeytanların qardaşlarıdır. Şeytan isə Rəbbinə qarşı nankördür. Əl-İsra surəsi 26 və 27-ci ayələr. Sonra hədisdə söz gəzdirməyin qadağan edildiyi xəbər verilir. Söz gəzdirməyin pis aqibəti barədə varid olmuş hədisdə İbn Abbas radiyallahu anh rəvayət etmişdir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Mədinə bostanlarından birinin yanından keçərkən qəbirlərində əzab çəkən iki adamın səsini eşitdi. Peyğəmbər s.a.v. bunlar əzab çəkirlər dedi. Sonra bunun səbəbini bildirib buyurdu. Bəli, bunlardan biri sidikdən qorunmazdı, digəri isə söz gəzdirərdi. Hədisi Buxar rəvat edib. Yəni, kiçik bayra çıxanda yuyunmazdı alt baltarı batdığına görə qəbirdə əzab çəkir. Digəri də nəmmam olduğuna görə, dedikodu yaydığına görə qəbirdə əzab çəkir. 8-ci fəsil Valideynlərinə lənət oxuyana Allah lənət edər. Əvvəlcə fəsilin ünvanı barədə danışaq, sonra fəsildəki hədis barədə danışarıq. İmam Buxari bu fəsilə belə ad verməklə Valideynə lənət oxumağın böyük günahlardan və valideynin üzünü ağ olmaqdan hesab edildiyini bildirir. Və valideynin üzünə ağ olmaqdan hesab edildiyini bildirir. Yəni, lənət oxutmaq valideynə onun üzünə ağ olmaq deməkdir. İstər birbaşa valideyni lənətləmək olsun, istərsə də kiminsə valideyninə lənət oxuyub, öz valideyninə lənət oxutturma olsun. Hər ikisi böyük günahlardan sayılır. Fəqət birincisinin günahı ikincisindən daha ağırdır. Burada lənət deyildikdə Allahın mərhəmətindən qovulmaq və ondan məhrum olmaq nəzərdə tutulur. 17-ci hədis Abu Tufeyl demişdir. Əlidən soruşdular. Peyğəmbər s.a.v. sizə məxsusi olaraq elə bir şey ayırıb veribmi ki, onu başqa insanlara vermiş olmasın? O dedi, Peyğəmbər s.a.v. başqa insanlara deyil, yalnız bizə məxsusi olaraq elə bir şey qoymamışdır. Yalnız qılıncımın qınındakı istisnadır. Sonra o qılıncının qınından bir vərəq çıxartdı. Orada yazılmışdı. Allahdan başqasına qurban kəsənə Allah lənət eləsin. Yer üzündəki sərhədləri pozana Allah lənət eləsin valideynlərinə lənət oxuyana Allah lənət eləsin. Cinayətkara sığınacaq verənə Allah lənət eləsin. Bu hədisi Buxari, Muslim və Əhməd rəvayət etmişdir. Hədisin ravisi Əli ibn Əbi Talib, Əbu Turab, yaxud Əbu Sibtin, yaxud da Əbul Həsən, Əli ibn Əbi Talib ibn Abdülmuttalib radiyallahu anh, fil ilindən 30 il sonra Yəni, Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmə Peyğəmbərlik verilməmişdən 10 il əvvəl dünyaya gəlmiş, İslam dinini ilk əvvəl qəbul etmiş səhabələrdəndir. Əli ibn Əbi Talib radiyallahu anh, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin həm əmisi oğlu, həm kürəkəni, həm də ən əziz və reyhan qoxulu nəvələri Həsən və Hüseyin radiyallahu anhın atalarıdır. Əli ibn Əbi Talib radiyallahu anh Təbuk döyüşü istisna olmaqla Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə birlikdə bütün döyüşlərdə iştirak etmiş və ələl xüsusda ağac altında ona beyyət gətirənlərdən olmuşdur. Tabuq döyüşündə isə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onu öz yerinə Mədinəyə xəlifə təyin etmişdir. Səad ibn Əbi Vakqas radiyallahu anh rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm təbuqa yola düşərkən əlini öz yerinə başçı təyin etdi. Onda Əli dedi, Doğrudanmı sən məni uşaqların və qadınların yanında qoyub getmək istəyirsən? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurdu, İstəmirsən ki, Harun Musaya yaxın olduğu kimi sən də mənə yaxın olsan, fəqət məndən sonra Peyğəmbər gəlməyəcək. Hədisi Buxari rəvayət edir. Əli ibn Əbi Talib radiyallahu anhu sağlığındaykən cənnətlə müjdələnmiş 10 nəfərdən biridir. Ha belə, cənnətin səbirsizliklə gözlədiyi üç nəfərdən biridir. Əli ibn Əbi Talib radiyallahu anh Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin dördüncü xəlifəsi olmuşdur. Hicrətin 35-ci ilində Zilhiccə ayının 18-i cümə günü xilafətə gəlmiş, 4 il 9 ay möminlərə layiqincə əmirlik etmiş və nəhayət hicrətin 40-cı ilində Ramazan ayının 17-si cümə günü Kufə şəhərində Abdurrahman ibn Mulcim Əl-Muradi tərəfindən vurulmuş və 3 gündən sonra 63 yaşında şəhid olmuşdur. Olanlara Həsən və Hüseyin, əbədə Cəfər Məvla Abdullah onu yuyub kəfənləmiş, Həsən onun cənazə namazını qıldırmış və bundan sonra onu dəfn etmişlər. Burada Abu Tufeyl sizə deyəndə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin əhli beytini qəst edir. İmam Müslimin səhiyində xəbər verilir ki, onun bu sualına Əli ibn Əbi Talib radiyallahu anhın qəzəbi tutur. Və hədistə keçən lənətlər, dörd əməlin dördü də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin sadaladığı bu dörd əməlin dördü də böyük günahlardan hesab edilir. Diqqət edin, burada Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu günahların hamısına birdən deyil, hər birinə ayrıca lənət oxuyur. Bu üslub həmin günahların nə dərəcədə ağır olduğundan xəbər verir. Allahdan qeyrisi üçün qurban kəsmək, yəni Allaha şərik qoşmaq bu günahların ən ağırıdır. Qurban kəsmək ibadətdir. İbadət isə yalnız Allah üçün olmalıdır. Uca Allah buyurur, de, şübhəsiz ki, mənim namazım da, qurbanın da, həyatın da, ölümün də aləmlərin Rəbbi Allah üçündür. Onun heç bir şəriki yoxdur. Mənə belə buyurulmuşdur və mən müsəlmanların birincisiyəm. Həmçinin Allah s.ə.v buyurur, sən də Rəbbin üçün namaz qıl və qurban kəs. Diqqət edirsiniz, Rəbbin üçün. Demək, Allahdan qeyrisi üçün qurban kəsmiş adam müşrik sayılır. Allah ona lənət edir və əgər tövbə etməyib ölərsə, əbədi cəhənnəm əhlindən olur. Allahdan başqasının adı ilə qurban kəsmiş adam iki yöndən Allaha şərik qoşmuş olur. Birincisi, Bismillah əvəzinə filankəsin adı ilə deyib, həmin filankəsdən mədət diləməklə, ikincisi də bu ibadəti Allahdan qeyrisinə yönətməklə, ibadətin özündə Allaha şərik qoşmuş olur. Hərçənd bu insanların bir çoxu namaz qılır özlərini müsəlman sayır. Gün ərzində qıldığı namazlarda ən azı 17 kərə biz yalnız sənə ibadət edir və yalnız səndən kömək diləyik deyə Allaha müraciət edir. Lakin əməllərində Allaha şərik qoşmaqla özlərini məhv edirlər. Uca Allah ona şərik qoşan zalimlar barədə belə buyurur. Allaha şərik qoşan kimsəyə Allah cənnəti haram etmişdir və onun sığınacağı yer oddur zalimlara kömək edən olmayacaqdır. Sonra hədistə sərhədləri pozmaq deyildikdə, ərazilərə qoyulmuş hüdudları dəyişdirmək, haqsızcasına başqa birisinin torpağını zəbt etmək nəzərdə tutulur. Bu xüsusda rəvayət edilmiş hədislərin birində Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm belə buyurmuşdur. Kim başqasının torpağını haqsızcasına zəbt etsə, Qiyamət günü torpağın yeddi qatı onun boynuna keçər. Hədisi Buxari rəvayət etmişdir. Həmçinin hədistə valideynlərinə lənət oxuyan deyildikdə ya birbaşa onları lənətləmək, ya da onların lənətlənməsinə səbəbkar olmaq nəzərdə tutulur. Abdullah ibn Amr ibn Az radiyallahu anh rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm demişdir adamın öz valideynlərinə lənət oxuması ən böyük günahlardandır. Sahabələr ondan, Ya Rasulullah, adam öz valideyninə necə lənət oxuya bilər ki, deyə soruşduqda o belə cavab vermişdir. Birisinin atasını lənətləyir, o da qayıdıb onun atasını lənətləyir. Ha belə birisinin anasını lənətləyir, o da qayıdıb onun anasını lənətləyir. Hədisi Əbu Davud Sunan əsərində rəvayət etmişdir. Və bir də bu hədistə keçən muhdis, cinayətkar kəlməsi həmsinin fəthə ilə, yəni muhdəs kimi də rəvayət edilmişdir. Bu da bidət mənasını ifadə edir. Yəni, bidətə dəstək verənə Allah lənət eləsin. Demək, cinayətkarın tərəfini saxlamaq və ona yardım etmək, yaxud bidəti dəstəkləmək böyük günahlardan hesab olunur. Bidət xüsusunda Peyğəmbər s.a.v. belə buyurmuşdur. Sizlərə eşidib itaət etməyi tövsiyə edirəm. Məndən sonra yaşayanlarınız bir çox ixtilaflar görəcəklər. Belə olduğu təqdirdə mənim və Raşidi xəlifələrimin yolundan arxa dişlərinizlə yapışın və sonradan dinə əlavə edilmiş yeniliklərdən çəkinin. Çünki hər bir bidət zəlalətdir. Hədisi İmam Əhməd Musnad əsərində rəvayət etmişdir. 9-cu fəsil Günah işlərdən başqa hər bir işdə valideynlərin qayğısına qalmaq. 18-ci hədis Əbu Darda radiyallahu anh demişdir. Allahın Rəsulu sallallahu aleyhi və səlləm mənə 9 şeyi tövsiyə etmişdir tikə-tikə edilsən, yaxud yandırılsan belə, heç nəyi Allaha şərik qoşma. Bilərəkdən vacib namazları tərk etmə. Belə ki, bilərəkdən onu tərk edən kimsə xəta baladan qorunmaz. Şərab içmə, çünki o, hər bir şər əməlin açarıdır. Valideynlərinə itaət et. Əgər sənə dünya işlərindən əl çəkməyi əmr etsələr, onlara görə bunlardan əl çək. Özünün haqq olduğunu bilsən belə, ixtiyar sahibləri ilə mübahisə etmə. Həlak olacağını yəqin etsən belə, yoldaşların cihaddan qaçmış olsa da sən qaçma. Varından öz ailənə xərclə, dəyənəyini onların üzərindən qaldırma və onları Allahla qorxud. Bu hədisin isnadında keçən Şəhr ibn Havşəb çoxlu xətalara yol vermiş Saduq ravidir. Lakin Muhammed Nasirəddin Albani bu isnadı qüvvətləndirən digər isnadlara əsaslanaraq Səhi Ədəbül Mufrad əsərində bu hədisin həsən olduğunu bildirmişdir. Abu Darda Uveymer ibn Zeyd ibn Qeys əl-Ənsari radiyallahu anh Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin sahabəsidir. Vaxtı ilə Dəməşqin qazısı olmuşdur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin birinci tövsiyəsi Allaha şərik qoşma deməsidir. Burada Peyğəmbər s.ə.v daha əfzəl olanı bildirir. Belə ki, məcburiyyət qarşısında dildə Allaha şərik qoşub qəlbi imanla dolu olan kimsəni Allah bağışlayır. Necə ki, Ammar ibn Yasir radiyallahu anhını bağışlamışdır. Bu xüsusda Uca Allah buyurur, qəlbi imanla sabit qaldığı halda haqqı danmağa məcbur edilən kəslər istisna olmaqla, kim iman gətirdikdən sonra Allaha inkar etsə və qəlbini küfrə atsa, Allahın qəzəbinə düçar olar. Onlar üçün böyük bir əzab vardır. Nəhl surəsi 106-cı ayə. Lakin dediyim kimi, şərik qoşmamaq daha üstün və daha fəzilətlidir. Bilərəkdən namazları tərk etmək. Namaz qılmayanların cəhənnəm oduna giriftar olacaqları barədə Quranda belə buyurulur. Möminlər cənnət bağlarında bir-birlərindən soruşacaqlar günahkarlar barəsində. Sizi səqərə, yəni cəhənnəmə salan nədir? Onlar deyəcəklər, biz namaz qılanlardan deyildik, kasıbı da yedizdirməzdik, batil sözlər danışanlarla birlikdə biz də danışardıq və haqq hesab gününü yalan hesab edərdik. Ölüm yəqinliyi bizə gələnə qədər. Həmçinin hədistə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm namazı tərk edən kimsənin küfür və şirk etdiyini xəbər verib demişdir. Şübhəsiz ki, insanla şirk və küfür arasında namazı tərk etmək durur. Hədisi muslim rəvayət edib. Namazın vacibliyini inkar edərək onu tərk edən kimsə müsəlmanların yekdil fikrinə əsasən kafir sayılır. Yalnız İslam dinindən yenicə xəbər tutmuş və müsəlmanlara qaynayıb qarışmayan, beləliklə də namazın vacib buyurulduğundan xəbəri olmayan kimsələr istisnadır. Namaz qılmağın vacib olduğunu bildiyi halda səhlənkarlığı üzündən namazı tərk edən kimsəyə gəlincə, alimlər onun kafir olub olmaması barədə ixtilaf etmişlər. İmam Malik və Şafi, rahiməhumullah, ha belə qədim və müasir alimlərdən bir çoxları tənbəlliyi üzündən namazı tərk edən kimsəni kafir saymamış, əksinə onun fasik olduğunu demişlər. Onların rəyinə görə beləsindən tövbə etməsi tələb olunmalıdır. Və əgər tövbə edərsə əff edilməli, əks halda isə evli zinakarın cəzalandırıldığı kimi cəzalandırılmalıdır. İmam Əli ibn Əbi Talib radiyallahu anh və bir çox başqa sahabələr, Abdullah ibn Mübarək, Əhməd ibn Həmbəl, İshaq ibn Rahuyə və bəzi şafilər isə təmbəlliyi üzündən namazı tərk edən kimsəni belə kafir olduğunu və İslam ümmətindən xaric olduğunu söyləmişlər. Şərab içmək hər bir şər əməlin açarıdır. Diqqət edin, hər bir şər əməlin açarıdır. Şübhəsiz ki, şərab içmək şeytana xas murdar əməllərdəndir. Həqiqətən, şeytan sərxoş edici içki vasitəsilə müsəlmanların arasına ədavət və kin salmaq, onları Allahı yad etməkdən və namazdan ayırmaq istəyir. Bu hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm şərabın hər bir şər əməlin açarı olduğunu bildirir. Digər bir hədisdə o, şərabın murdar əməllərin anası olduğunu xəbər verir. İbn Abbas radiyallahu anhın rəvayət etdiyi hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm demişdir. Şərab içmək murdar əməllərin anası həm də böyük günahlardan biridir. Onu içən adam sərxoş olduqdan sonra anası ilə də, xalası ilə də, bibisi ilə də zina edər. Hədisi Tabarani Muacamül Kəbir əsərində rəvayət etmiş və Şeyx Albani silsilədir hədis-i səhiyyə əsərində nəql etmişdir. Bu xüsusda varid olmuş ibratamiz bir rəvayətdə Osman ibn Affan radiyallahu anh demişdir. Şərabdan uzaq olun. Çünki şərab içmək murdar əməllərin anası sayılır. Bir zaman pozğun bir qadın öz kənizini könlünə yatan bir kişinin yanına göndərir ki, gəlib onlara şahidlik etsin. Kişi kənizlə bircə o qadının yanına gəlir. Nəhayət o, evə daxil olduqdan sonra kəniz bütün qapıları kilitləyir. Həmin qadının yanında bir uşaq və bir badiyə şərab olur. Qadın ona, səni bura şahidlik etmək üçün çağırmamışam. Çağırmışam ki, mənimlə yaxınlıq edəsən və ya bu şərabdan içəsən, ya da bu uşağı öldürəsən, dediyimi etməsən, ha 200 salıb səni diyabır edəcəm. Kişi ona bu şərabdan mənim üçün bir bardaq süz dedi. Qadın ona bir bardaq şərab süzdü. Kişi onu istdikdən sonra yenə süz dedi. Kişi şərabdan o qədər içdi ki, axırda həm o qadınla zina etdi, həm də həmin uşağı öldürdü. Odur ki, şərabdan uzaq olun. Osman ibn Əfvan radiyallahu anh sözü burada bitir. Bu rəvayəti Ənnəsai Sunan əsərində rəvayət etmişdir. Hədislərin birində Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm şərab içməyin pis aqibətini belə vəsf etmişdir. Şərab içmək murdar əməllərin anasıdır. Allah onu içən kimsənin 40 gün ərzində qıldığı namazını qəbul etməz. Və əgər o içkili halda ölərsə, cahil kimi ölmüş sayılır. Başqa bir hədisdə isə şərab və onu içən, ona yaxın duran kimsənin Allahın mərhəmətindən məhrum olduğunu xəbər verib demişdir. Allah sərxoş edici içkiyə, onu düzəldənə və düzəltdirənə, onu içənə, onu daşıyana və daşıtdırana, onu satana və alana, onu süzənə və süzdürənə lənət eləsin. Hədisi İmam Əhməd Musnad əsərində rəvat etmiş və Şeyx Albani silsilət ilə hədis əsəri əsərində nəql etmişdir. Dünya işlərində valideynə itaət etmək barədə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm tövsiyə edir. Hədisdən açıq aydın başa düşülür ki, bu yalnız dünya işlərinə aiddir. Allahın və onun Rasulunun sallallahu aleyhi və sələmin əmrinə zidd olan işlərdə isə onlara itaət etmək qadağandır. Bu xüsusda Peyğəmbər s.a.v. belə buyurmuşdur. Allaha asi olaraq məxluqa itaət etmək olmaz. Hədisi İmam Əhməd Musnad əsərində rəvayət etmişdir. Sonra tövsiyə edir ki, özünün haqq olduğunu bilsən belə, ixtiyar sahibləri ilə mübahisə etmə. Bu xüsusda da Uca Allah Subhanahu Teala belə buyurur. Ey iman gətirənlər, Allaha və Rəsuluna itaət edin, həm də özünüzdən olan rəhbərlərə, şəriətə uyğun şəkildə itaət edin. Həmsinin Peyğəmbər s.a.v. demişdir, üzərinizdə hücumranlıq edən kəs sası kişmişə bənzər həbəşi olsa belə əmirlərini eşidib ona itaət edin. Hədisi Buxar rəvad edir. Sonra Rasulullah s.a.v. ona cihaddan qaçmamağı nəsiyyət edir. Döyüş meydanından qaçmaq 7 böyük günahdan biridir. Yalnız iki hal istisnadır ki, belə hallarda düşmənə arxa çevirmək caizdir. Daha bir döyüş əməliyyatı keçirmək üçün bir tərəfə çəkilmək və ya başqa bir dəstəyə qoşulmaq. Sonra varından öz ailənə xərclə deyir. Bu xüsusda da Uca Allah buyurur. Var dövlət sahibi öz varına görə xərcləsin. İmkanı az olan isə Allahın ona verdiyindən xərcləsin. Allah heç kəsin üzərinə özünün ona verdiyi nemətdən artıq yük qoymaz. Və nəhayət Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem tövsiyə edir ki, dəyənəyini əhli beytinin üzərindən qaldırma. Bu nə deməkdir? Bu dəlildir ki, öz başınalıq edən zövcəni və ya övladı tərbiyə etmək məqsədi ilə döymək olar. Bu xüsusda Uca Allah buyurur, öz başınalıq etmələrindən qorxduğunuz qadınlara nəsiyyət edin. Yataqda onları tərk edin və onları döyün. Əgər sizə itaət etsələr, onlara əziyyət vermək üçün başqa yol axtarmayın. Həmsinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem demişdir, övladlarınız 7 yaşına çatdıqları zaman onların yatağını ayırın, 10 yaşlarına çatdıqda isə namazı öyrətmək məqsədi ilə onları vurun. Lakin qeyd etmək lazımdır ki, bu məqamda həddi aşmaq, yəni onları çox bərk döymək və ya qadağan olunmuş tərzdə vurmaq, üzünə və s. caiz deyil. Və hədisin sonunda Allahla qorxut deyir. İnsanı Allahla qorxutmaq ən mühüm tərbiyə üslubudur. Diqqət edin, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin həyatı başdan axıra dək sahabələri ancaq Allahla qorxutmaq olmuşdur. Hər nəsiyyətinin əvvəlində, hər xütbəsinin əvvəlində Allahla qorxudardı sahabələrini. Valideynlərin çoxu isə bundan qafildir. Halbuki, valideyn övladını ilk əvvəl Allahın əzabı ilə qorxutmalıdır. Loğman aleyhissalamın öz oğluna etdiyi nəsiyyətə nəzər salın. Oğlum, gördüyün iş bir xardal dənəsi ağırlığında olsa da, bir qayanın içində, yaxud göylərdə və ya yerin dibində olsa da, Allah onu aşkar edər. Diqqət edirsiniz, Allahla qorxudur. Allahdan qorxmayan övladı nə ilə qorxudursan qorxud, qorxan deyil. Təkliyə çəkildikdə öz bildiyini edəcək. Allahla qorxmaq lazımdır. 19-cu hədis Abdullah ibn Amr radiyallahu anhına rəvayət edir ki, bir nəfər Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin yanına gəlib dedi, mən ata-anamı gözü yaşlı qoyub sənin yanına hicrət etmişəm ki, cihad etmək üçün sənə beyyət edim. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm dedi, valideynlərinin yanına qayıt. Necə onları ağlatmısansa, eləcə də onları güldür. 13-cü hədisi izah edərkən bu mətn barədə danışdıq. Həmin hədis bu fəsilə də aid olduğundan İmam Buxari rahiməhullah onu təkrar varid etmişdir. Burada həmin adamın valideynlərinin ondan, onların yanında qalmağı tələb etməsi dünyəvi işlərə aid olduğu üçün, üstəlik onun bu növ cihadı tərk etməsi Allaha qarşı asilik sayılmadığına görə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm ona valideynlərinin qayğısına qalmağı və bu işdə onlara itaət etməyi buyurur. 20-ci hədis Abdullah ibn Amr radiyallahu anhümə rəvayət edir ki, bir nəfər Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanına gəlib cihada getmək istədiyini ona bildirdi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm soruşdu, valideynlərin sağdırmı? O, bəli deyə cavab verdikdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurdu, elə isə onlar üçün çalır. Bu hədisi Buxari, Muslim, Abu Davud, Nəsai, Tirmidi və Əhməd rəvayət etmişdir. Burada Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin həmin adama cihada getməsinə izin verməməsi valideyn haqqının cihaddan üstün olduğunu bir daha sübuta getirir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin elə isə onlar üçün çalış sözünə diqqət yedirsək, bunun mənasını öyrənsək, başa düşərik ki, valideynin qayğısına qalmaq, daim onların xidmətində durmaq əsl mənada cihad sayılır. İslam alimləri bunu nəfsə qarşı olan cihada aid edirlər. Nəfsin sənə valideynlərinin üzünə ağ olmağı əmr etsə də, sən çalışırsan ki, onların xətrinə dəyməyəsən, onlara uf belə deməyəsən, onların hər nazına səbr edəsən, beləliklə də həqiqi mənada cihad etmiş sayılırsan. Bu xüsusda uca Allah belə buyurur. Uğrumuzda cihad edənləri mütləq öz yolumuza yönəldəcəyik. Şübhəsiz ki, Allah yaxşı iş görənlərlədir. Əl-Ənkabut surəsi 69-cu ayə. İbn-i Atiyyə rahiməhullah demişdir. Bu, Məkkə ayəsidir. Düşmənə qarşı olan cihad vacib buyurulmamışdan əvvəl nazil olmuşdur. Demək, bu, Allahın rizasını qazanmaq üçün və onun dininin yayılması uğrunda aparılan ümumi cihada aid edilir. İbrahim ibn Ədhəm isə bu ayəni belə izah etmişdir. Bu, bildiklərinə əməl edənlərə aiddir. 10-cu fəsil Valideynləri qocalana dək onların yanında yaşayan sonra da cənnətə daxil olmayan kimsə. 21-ci hədis Abu Hureyra radiyallahu anh rəvayət edir ki, bir gün Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm zəlil olsun, zəlil olsun, zəlil olsun deyə buyurdu. Sahabələr ondan kim, ya Rasulullah, deyə soruşdular. O buyurdu, valideynləri, yaxud valideynlərindən biri qocalana dək onların yanında yaşayan, sonra da cəhənnəmə girən kimsə. Bu hədisi muslim rəvayət etmişdir. Həmin hədisdə Peyğəmbər s.a.v. belə buyurmuşdur. Valideynin hər ikisi, yaxud biri qocalana dək onların yanında yaşayan, sonra da cənnətə girməyən kəs. Eyni mənanı verir. Cəhənnəmə girən kəs, yaxud cənnətə girməyən kəs. Peyğəmbər s.a.v.in bu sözü üç kərə təkrar etməsi zəlil olsun, zəlil olsun, zəlil olsun deməsi məsələnin ciddiliyindən, valideynlərin üzünə ağ olmağın nə dərəcədə böyük günah olduğundan xəbər verir. Səhabələrin bu sualı verməkdə məqsədləri bu idi ki, o zəlil olmuş kimsənin nə üçün zəlil olduğunu bilsinlər. Sonra da onun etdiyi günahdan uzaq olsunlar və onun kimi zəlil olmasınlar. Burada Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin qocalığı xüsusi ilə qurğulaması o deməkdir ki, həmin vaxt insanın övlad qayğısına, onun köməyinə daha çox ehtiyacı olur. Hədisdən aydın olur ki, valideyninin üzünə ağ olan və ona qarşı nankorluq edən kimsə cəhənnəmli olacaq. Valideyninin üzünə ağ olmağa və nankorluğa gəlincə, buna aşağıdakıları misal çəkmək olar nalayiq söz və ya hərəkətlə valideyni kədərləndirmək, üstlərinə qışqırıb onları alçatmaq, buyruqlarına uf deyərək etiraz etmək, yanlarında qaşqabağlı durmaq, onlara nifrətlə baxmaq, verdikləri şeyi bəyənməmək, dünya işlərində onlara yardım etməmək, onlara iş buyurmaq, onların dediklərinə məhəl qoymamaq, məsləhətlərinin faydasız olduğunu güman etmək, otaqlarına izinsiz daxil olmaq, hüzurlarında tərbiyəsizlik etmək, başqalarının yanında onların paxırını açmaq, onları söymək və ya lənətləmək, gözləri önündə günah işlər görmək, onları günah görməyə vadar etmək, onları atıb getmək və ya günlərlə evdən didərgin düşmək, onlardan imkanları çatmadığı bir şeyi tələb etmək, digərlərini ələ xüsus da arvad uşağı onlardan çox sevmək, onları vurmaq, onların səhvlərini bağışlamamaq, mal-dövlətdən onlara xərcləməmək, boyunlarına minnət qoymaq, onların malından oğurlamaq, onların ölməyini arzulamaq və s. Hamımızın adından Allaha yalvarıram ki, bizlərə son nəfəsə dək layiqincə valideynlərimizin qayğısına qalmağı müvəffəq etsin. Allahım, valideynlərimizin bizə çəkdiyi əziyyətlərin əvəzini verə bilməsək də, heç olmasa qismən də olsa, bunun əvəzini verməyə bizə kömək ol. Və bu əməllərimiz sayəsində bizim günahlarımızı bağışla. Allahım, hər zaman öz valideynlərimizə səndən sülh və əminəmanlıq, ha belə rəhmət və xeyir, bərəkət diləməyə, üstəlik qocalığın ən düşkün çağında belə onları tərk etməməyi, onlara qocalana dək hər zaman yanlarında olub onların qeydinə qalmağı, bunun sayəsində cənnəti, özü də Firdos cənnətinə daxil olmağı bizlərə müyəssər et. Subhanəkəllahumma və bihəmdik. Əşhədu ən la iləhə lənt, əstəxvuruka və atubu iləyik.